Marcianeque. <laughs> John Brooklyn. <laughs> ¿Y tú qué? Gata. Eh. Eh. Ah. Tenemos gata, ¿y tú qué? Tenemos flow, ¿y tú qué? Vamos calle, ¿y tú qué? No. es el choro, pero qué bla bla, gata, ¿y tú qué? Tenemos flow, ¿y tú qué? Tenemos calle, ¿y tú qué? Dices el choro, pero qué? Tenemos calle ay, ¿tú qué? Tenemos calle, ¿y tú qué? Dices el choro, pero ¿qué? Tenemos plata, ¿y tú qué? Tenemos flow, ¿y tú qué? zapato que lo aplasto, no alumbro la money porque yo la gasto, está pisado de gata en el cuarto, si quieres te pasó la cámara para que grabé como la parto, partiendo beat como culote, con lo mío a lo foque, no me provoque que puede que me aloque, y de una ya te desenfoque, pion, pion, si lo quito te pone, en el combo, pero cuando funny, con tu gata yo rompo colchones, dime que se siente chica la escuchando mis canciones, no rompe que le mete, sin da el que, que aquí en de que la gente la cree, Llegamos a la disco y la mano a la pared. Tenemos retro y tú ni pared. Salimos de noche de negro vestido a casarte con la infrared. Baby, dime que es como el Johan. Que la pero le lo escuchan y se mojan. Los giles la vela roja porque nunca los remoja Pero son tranquiles que los carretes no esperan con punta roja. Que eh, toda la ropa todos ustedes se la perforo. Tenemos gata, ¿y tú qué? Tenemos flow, ¿y tú qué? Tenemos calle, ¿y tú qué? Dice el choro, pero qué? Tenemos gata, ¿y tú qué? Tenemos flow, ¿y tú qué? Tenemos calle, ¿y tú qué? Dice el choro, pero qué? Tenemos gata, ¿y tú Tenemos flow, ay, Tenemos calle, ¿y tú qué? Dices el choro, pero qué? Tenemos gata, ¿y tú qué? ¿Pero qué?